Mezheplerden hiç sormayın, bize ehli hadis derler. Vahye oyun hiç durmayın, bize ehli hadis derler. Mezheplerden hiç sormayın, bize ehli hadis derler. Vahye oyun hiç durmayın, bize ehli hadis derler. Önde raşit halifeler, Zahit ulema veliler bu yola irşad ederler. Bize ehli hadis derler, önde raşit halifeler, Zahit ulema veliler, bu yola irşad ederler. Bize ehli hadis derler, kıyas verey konuşmayız, bizler ehli ittibayız, mansurayız, gurabayız. Bize ehli hadis derler, kıyas verey konuşmayız. Bizle ehli ittibayız, mansurayız, gurabayız. Bize ehli hadis derler, tarikat oldu barikat. İhtilafta yok bereket, kitap sünnetle hareket. Bize ehli hadis derler Tarikat oldu barikat ihtilafda yox bərəkət Kitab sünnətlə hərəkət Bizə əhli hadis edərlər Bidat əhli gəlməz bizə Dünya baxdı gülməz bizə O yarı sələfimizə bize ehli hadis derler Bidat ehli gelmez bize Dünya bahtı gülmez bize O yarız biz selefimize Bize ehli hadis derler Bize ehli hadis derler